birenga mirongo itanu bivugwa na david n'inganza harangoye igisata cyo gukingira abana mwishyirahamwe soje paye muraza kumutega abiri muri ano makuru muri ano makuru kandi turafitiye na bucana y'indingaburo aho umuhinga aza jean paul uwineza aza kubayagira ku bijyanye n'igiterwa cy'isoya aya ni mukanya kanya ikaze busaba abahurikiye muri uwo muryango kuguma bafatanye mu nda inyuma yawe Sadiki Kajandi yahora aserukira imbere y'amategeko uwo muryango atangiye imihoho mu itangazo ryasohowe n'uwo muryango kuri w'Imana Kasim Javar avugira komibu avuga ko hagiye gutumwa ko inama ya bose mu kiringo kitarenze amezi ane kugira hashigweho ubundi buserukizi tumukurikire amajwi yakaba yatorokanijwe na Moize Misago nk'uko bitegekanijwe mu mategeko ngenderwako y'umuryango w'abasilamu Burundi komibu mu ngingo yayo ya mirongo itanu ivuga iti iyo uhagarariye umuryango w'abasilamu Burundi mufti adahari asubirwa n'icegera ciwe kuri ivyo rero Sheikh Nahayo Jacques Yakub niwe ahagarariye imbere y'amategeko umuryango w'abasilamu mu Burundi kuva umunsi Sheikh Kajandi Sadiki Abdallah atanze imihoho komite nshingwabikorwa iboneye akaryo ko gusa umuryango w'abayisilamu ibi bikurikira ku bayisilamu muri rusange kuguma bafatanye munda kubaha no kumvira abaramutswa umuryango w'abayisilamu Burundi kibanza kugira uruhara ruboneka mu bikorwa byateguwe n'indongozi ziramutswa umuryango w'abayisilamu Burundi kibanza kubandanya bakora ibikorwa byabo nk'uko bisanzwe hamwe no kwirinda icyo cyose cyoza kibacanishamo ku bayimamu hamwe n'abasheha kwirinda gutanga inyigisho zishobora gutuma haba gucanamwo hamwe n'inzankano kubatwara amabiro yo mu ntara aserukira umuryango w'abasilamu Burundi komibu gufashanya n'abaramutswa umuryango w'abasilamu Burundi iby'imfatakibanza guharanira kubungabunga amahoro ubumwe n'umutekano hagati y'abasilamu hamwe no mu kibano aho baherereye komite nshingwabikorwa ntacyo itazokora ifatanyije n'inzego zose z'umuryango w'abasilamu Burundi wundi hamwe n'umugwi udasanzwe wo gutunganya ibikorwa byose bijanye no gutunganya bushasha komibu wamaze gushigwaho mu gushiraho indongozi shasha hazoca hanategurwa inama ya bose mu gihe kitarenze amezi ane nk'uko bitegekanijwe mu mategeko mwenegwa ko y'umuryango w'abasilamu Burundi komibu tubandaniza amakuru yacu muyavugwa mu gisata cy'agateka kazina muntu ingaruka mbi ni nyinshi ku miryango y'ababugu irengero igwirana ry'ibitigiri ibyabo babugu irengero bikaba byatumye ishiramwe mpuzamakungu rishinga umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iruzwa ry'abantu uwo munsi ukaba buri tariki mirongo itatu z'ukwezi k'umunani mu guhimbaza uwo munsi iryo shirahamwe rikaba ryasohoye itangazo ibiri muri iryo tangazo tubibaze Armel Mutore mwitangazo a agakwego karambitse re e na c agakwego mirongo ine n'indwi agakwego ijana na mirongo itatu na gatatu ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu havuga ko umuntu abugwa irengero iyo anyurujwe ahagaritswe agafungwa ku nguvu akabuzwa kwidegemvya n'abakozi canke inzego za leta canke umugwi witunganije w'abandi bantu bakabikora ku izina rya leta bafashwe canke badafashwe mu mugongo nayo abo bantu ntibamenyeshe ico bagiye gukoza uwo muntu banyuruje n'ikibanza bamutwayemwo mwitangazo ry'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ngo kuri abo babuzwe irengero ingaruka ziba nyinshi ngo hari ugukubagurwa no kuborizwa igufa aho bene gutakaza umuntu bata icyizere cyo kuzosubira kumubona umuryango ubuzi neza ko amahirwe yo gusubira kubona uwabo ari make cyane agateka k'uwo yanyurujwe ngo karahonyangwa kuko atahaba afise yitura kubera bari mu minwe y'abo bagizi ba nabi ngo niyo bishitse nyene kunyuruzwa akarekugwa ngo agumana ibikomere byo ku mubiri ndetse n'ibyo mu mutwe kuko aba yarahahamuwe n'ibyo yaciyemwo ugucugwa bufuni na buhoro no kuburizwa igufa ntibimuva mu mutwe abibana igihe cyose. ku muryango ingaruka mbi nuko hamwe uruhagarara rudahera batazi uwabo uko abayeho cyangwa ibyo ariko aracamwo reka ngo no kurondera ukuri biranagora kuko nabo nyene baba biyumva ko babangamiwe abakenyezi ngo nibo babangamirwa cyane igihe ibibazo nk'ibyo bishitse ngo nibo kenshi baca bakurikirana ibyo kumenya ukuri k'uwo yanyurujwe ibyo bituma bashikirwa n'ingaruka mbi nyinshi haba gutega ubwoba cyangwa guturubikwa ngo wanyurujwe ari umukenyezi ashobora no gukorerwa ibyamfura mbi ku nabo ngo ingaruka ni nyinshi cyane na cyane cyane ko agateka kabo gaca gatosekara kuko baca babura icepfo ca ruguru ingorane ku muryango zunyurwa kenshi n'ubukene buca butera kuko uwo yanyurujwe usanga kenshi ari we yaratunze umuryango itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu itangazo ry'inama ya bose yishyira y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bakaba bavuga ko bahagaritswe umutima cyane rigwirirana ry'amabi yo kunyuruza abantu ku isi n'ingaruka mbi mezi yakurikira ari naho iryo shirahamwe ryahavuye rigena itariki 30 z'ukwezi k'umunani umunsi impuza mpuzamakungu wahariwe abantu babugwa uwo munsi ukaba watanguye guhimbazwa kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe urakoze hakomere mutori tukiri mico gisata nyene ibitigiri vy'abana barenga 50 nibo basinzikarijwe ubuzima biciye mu guhanwa birengeje n'abavyeyi babo ivyo bitigiri ngo biharugwa uhereye muri Nzeru no mwaka nkuko bivuga na David Ninganza aranguye igisata cyo gukingira abana mwishiramwe Sojepaye David Ninganza avuga ko bimwe mu bituma abavyeyi baha abana ibihano birengeye harimo n'agashavu akabahamagarira kwibuka karibo nkinzo y'abana tumutega kuva umwaka utanguye turamaze kuronka amaka arenga hafi mirongo itanu baba baje kutwitura kenshi na kenshi mbere n'ababanyi baza kubitumenyesha hariho abana duhora tuvuza hari n'abo duhora dusanga mu bitaro aho basisiganijwe ubuzima n'ababyeyi babo bonyine ibyo biratumwa n'imvo zitandukanye urashobora gusanga umubyeyi ahanye umwana akamuhana agashavu karengeye cyangwa ugasanga iyo umugabo n'umugore batase umwe agomba guta ishavu ku bana kuko kumbure aba ari washoboye mu ntumbero yo gushavuza mugenzi we muri icyo gihe nibo duca dushika aho abo bana bari tukavugana n’ababyeyi babo abandi rero kuko baba bazi amategeko aca bafata baca bafata abo bana bakabugarana bakazumara iminsi ugaca usanga rero tugeze eh, kumujana kwa muganga umwana yaramaze kubora nk'uruguma canke yaragize izindi ngorane nivyo umwana arashobora kuronka igihano kuko naco kirimo mu bihindura umuntu mu bikozora umuntu uko batorenza urugi urugero ni uko bokwifata nk'umubyeyi kuko umubyeyi ajejwe gukingira umwana amabi yaturuka yose mbere nayo muturuka ko canke yoturuka ku muryango aha rero ngaca nsaba babasepeye bari ku mitumba yose baserukira ubushikiranganji bwo gushyigikirana ko bokora igikorwa cabo nabo twitoreye ku mitumba ni nabo mbere bajejwe gukingira ubuzima bwa twebwe twese sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro hagiye isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine tubandaniriza amakuru yacu mu yavugwa mu gisata cy'uburimyi hari abanyagihugu mu makomine atandukanye ya bubanza bidogera ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi katacu bwabafashije ngo baronswe ifumbire bari batangiye amafaranga y'ibanze ariyo bita avance mu rurimi rw'igifaransa bagasaba gusubizwa amafaranga yabo canke naho ngo bakaronswa iyo fumberi wiri ndayikeza arongoye ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara asigura ko abo bantu aribo batatanze amatike yabo akabasaba kuyegeranya bakayatanga ngo baheze baronswe iyo fumberi inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana Aba barimyi bagifise amatike barihiye ko amafaranga y'ibanze ariyo avanse ku ifumbire yabo y'agatasi impeshi canke muci bari mu makomine yose agize intara ya Bubanza nk'uko abafundi b'indimo babimenyesha abo barimyi bakavuga ko badatahura igituma batigeze baronswa iyo fumbire ya leta yo ku biciro bigabanije ngo vyabaye ngombwa ko bagura ku masoko yizimvye ifumbire ya leta yishitse ngo baratonda ikabaherera ko batararonka nk'uko bamwe muri bo babivuga bagasaba ko bosubizwa amafaranga y'ibanze batanze canke naho bagahabwa iyo fumbire naho ibihe byarenganye mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bubanza baremeza ko hari abarimyi batagomboye ifumbire bari batangiye avance wirinda yikeza arongoye DPAE bubanza akavuga ko bigoye kumenya igiti nyezina c'ayo matike yo mu mpeshi y'agatasi n'ayo muci atagomboye ifumbire ariko ngo arashobora kuba arenga amajana atatu mu ntara yose amafaranga y'ibanze batanze ngo ntasubizwa wirinda yikeza agasaba ahubwo abo barimyi kwegeranya ayo matike bayacishije ku bafundi b'indimo nabo bayashikane ku bajejwe gutanga ifumbire abo barimyi babone kuronswa iyo fumbire bari baratangiye amafaranga y'ibanze Space Caritas Kabanyani Bubanza Radio Isanganiro urakoze space caritas kabanyana tuve mu ntara y'abanza tuje mu ntara ya muyinga wa commune giteranyi anura abanyeshuri kutemera gukoreshwa mu rudandazwa rw'amagendurwa rumaze igihe gwimonogoje mwiyo commune yanubibe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania ngo abana bo babikorezwa ibiharage bishogwa mu gihugu bibanyi inyuma yo hafatiwe abahora babishora mu makamyo ivyo bikaba vyavugiwe ahitwa mugano ku munsi wa gatandatu ariko hatangirwa imfashanyo y'ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri buca batangura umwaka w'ishuri wa mirongo ibiri ushuro bibiri na mirongo ibiri na rimwe inkuru tubaza Dieudonne Nzeyimana ahahuriye abantu nko ku masoko mu nama zimwe zimwe uruhigi rwahindukiriye kubahora bashora ibiharage hanze y'igihugu ku buryo bw'amagendu ni inkuru irahara muri komine giteranyi ihana urubibe n'ibihugu by'u Rwanda na Tanzania wa gatandatu kuri se ya Mugano ahashikirizwa ishorwa ry'ibiharage mu bihugu bibanyi abadandaza bakomeye babiri bari mu mvuto abatarahaha ngo bo bahinduye imikenyuro ubu ibiharage vyikorezwa abanyeshuri bari mu buruhuko bagatwara ibiro bike bike ku mutwe bakaja kuzuriza amagunira bajabutse umupaka muri Tanzania musitanteri iruhande kugabisha abakoresha abana ku nyungu zabo abwira abanyeshuri ko boreka guhamira amafaranga babahendesha mu buto bwa bwabo ikibanza cabo ngo ni mwishure aho buca umwaka w'ishure wundi utangurira ngo bige umuti muri munda giteranyi Dieudonne Nzeyimana radio isanganiro buraca bugacana yandi mu ngaburo igitego cy'isoya kiri mu muryango w'ibitego by'ibinyantete gitunze indamamubiri zitandukanye zifasha gukinga umubiri indwara zitandukanye nk'uko bisigurwa na Jean Paul Uwineza yanonosoye ibijyanye n'ingaburo avuga ko umuntu afungura bikwiye icyo gitego adakarigwa n'indwara nk'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso kandi kikaba gifasha no kugabanya ibiro uca n'indi y'ingaburo twayiteguriwe na Jean Marie Mayonga n'umuhinga yanonose ibijanye n'ingaburo Jean Paul Uwineza avuga ko igifungurwa cya soya kigizwe n'indemamubiri zitandukanye abanza gutubwira ibiri muri icyo giterwa cya soya soya iratunze indema mubiri ku rugero rudasanzwe ku buryo ishikana ku biharuro mirongo itatu na gatandatu n'ibice bitanu ijana hama soya iratunze kandi n'ivyunyunyu iratunze nk'icyunyu ca fere ku rugero rudasanzwe e, ni kuvuga ngo ku rugero berekana neza yuko ishobora kungana n'ibiharuro bingana n'ijana na mirongo itandatu 60 karindwi n'ibice indwi by'amamiligarama ni ukuvuga ngo bya fere soya kandi kuvuga yuko iratunze icyo bita eh, isuka icyo bita residarate do karubone mu gifaransa ikaba itunze ku biharuro bingana na mirongo ibiri n'ibice icyenda ku ijana by'ibiro bisanzwe biri mu rutete rwa soya hama kandi eh, iyo sukari ikaba ifise kuvuga ngo iri ubwoko butandukanye ubwoko bwa oligosakaride ni ukuvuga ngo ni nyinshi mu buryo butandukanye mu buryo bwoshobora gufasha umubiri eh, na cyane cyane mu buryo umubiri wakenera isukari soya irabukwije mu kwiriza igifungurwa cya soya umuntu ashobora kuci kubihereza mu buryo butandukanye haba mu buryo bwo kunywa ubuyi canke ihinguwemwo amata soya urashaka kuyihereza mu buryo bw'ubuyi e, wayivanze n'ibindi binyantete ariko kandi aho twoshira katuzo ku bantu bakoresha soya kubera benshi uzosanga bafata soya bakanikira gusa bagaca bagenda gusyesha ibyo bigatuma soya yoshobora kugira eh, ibintu bitari byiza yo batera soya ni byiza ariko ikarangwa hama n'ibindi binyantete bigakarangwa hama bagaca babivanga bakabikoramo ubuyi ubundi buryo bugira kabiri umuntu wiherezamwo mu buryo bw'amata burete iryoshe cyane n'inyama inyama ya soya icyo bita tofu tofu nayo ni inyama nziza cyane ikozwe muri soya cyangwa se fromage de soja uyu muhinga akatubwira imigwi y'abantu bateza kwihereza ku bwinshi igifungurwa ca soya abantu basanzwe bafise nk'ubugwa uburwayi cyangwa se ingorane zitandukanye basha kugikoresha nk'umuti ni ukuvuga nk'akarorero abantu bafise indwara yo kubungo ku magufa icyo bita osteoporose iratunze icyunyunyu bita calcium ku rugero rudasanzwe na cya cyunyunyu bita phosphore ibyo rero ni ibyunyunyu bidasanzwe mu kubaka amagufa iyo rero ukoresheje soya bituma amagufa yacu akomera neza hama kandi no ku bantu basanzwe nk'abana abana bakiri bato bagize icyo twokwita ingurukizi cyangwa se allergie mu gifaransa ku mata y'inka abo nabo barashobora kuyasubiriza amata akozwe muri soya hama kandi n'abakenyezi bonsa bakoresha cyane soya kubera soya soya iratunze ndemamubiri iratunze ibinure iratunze n'ibyunyunyu umukenyezi yokenera yonsa kandi kugira ngo n'umwana wiwe yonka ashobore kumererwa neza igiterwa ca soja camuka mu gihugu c'ubushinwa kandi kikaba kimera mu burere busanzwe burangwamo ubushuhe ahari n'amazi hano iwacu mu Burundi igiterwa cya soja ngo kikaba kiharimwa urakoze jean marie mayonga ni na hano duce dusazana amakuru twari twabateguriye ariko kuba yafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize gufatana mu nda nibyo bisabwa mu buserukizi bw'ifatakibanza bw'umuryango w'abayisilamu mu Burundi inyuma yaho waserukira uwo muryango Sadiki Kajandi atangiye imihoho kuva mu ntango z'uno mwaka ibitigiri by'abana barenga mirongo itanu nibo basinzikarijwe ubuzima biciye mu guhanwa birengeje n'ababyeyi babo byavuzwe na David Ninganza harongoye igisata cyo gukingira abana mwishira mwisoje paye mukaba mwamuteza abiri muri makuru kandi twababwiye ni abucana yandi yingaburo aho yagiye yabayagiye kubijanye n'igitero igitegwa cisoya ni nano dusozera makuru twatabateguriye ndabashimira mwegwe mwese mwari muyateza abiri shimire Innocent bibona imana yamfashije kugira amashuri kubashikira Yvette Njimene ko ndabashikiriza no makuru ndayifurize kugira umutaga mwiza